liga pra nada. Tropa do 244, é ah, ah. menorzinho liga pra nada. Fica de quatro piranha safada, que nós te botar na chapa. Fica de quatro piranha safada, que nós te botar na chapa. Nós te botar na chapa, caralho. Ah, ah, tropa do 244, menorzinho liga pra nada. Fica de quatro piranha safada, que nós te botar na chapa. Ah, ah, ah, ah, joga a buceta com lança na mão. Ah, ah, Joga você, joga você, joga você, joga você, é joga você com lança na mão. Joga você com lança na mão. Caralho, ah, ah, ah.